Kao običajno, uvijek pratimo šta se oko nas dešava, analiziramo, izlačimo povuke i poruke kako bi živjeli u vremenu i prostoru, kako bi živjeli sa događajima i kako bi bili od ulul albab, od onih koji su razumom obdareni, koji kada čuju govor slijede najispravnije, kada vide neku pojavu sebe zato krive, kada vide da se nešto sprema ili događa, na vrijeme se za te velaje iskušenja pripremaju. Svjedoci smo Bosne poharane, Bosna je poharana u svakom smislu ove riječi, a pogotovo u pogledu ovih poplava i iskušenja koja su trajala evo ovi dvije ili tri sedmice gdje smo vidjeli mnoge neugodnosti i vidjeli dosta toga što je voda kao Allaho vojnik uradila i za ovo sve krivimo samo sebe a nikako našeg gospodara jer Allah subhanahu wa ta'ala nikom ne čini nepravdu olakim kanu enfusahum ja uzmimun, nego su ljudi sami sebi načinili nepravdu. Ispraćamo poplave, a dočekujemo šta? Jedno iskušenje ispraćamo, a dočekujemo druga iskušenja. To je ovaj dunjavu. Na ovom je dunjaluku nema probjedna dana. Na ovom je dunjaluku nema osim iskušenja i kažnjavanja na ome dunjaluku jedino što valja je islam, iman, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, a kaže Resul Islama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da je ovaj dunjaluk proklet. Proklet je dunjaluk i sve što je na dunjaluku osim spominjanja Allaha. Da ovaj dunjaluk, kako je došlo u drugom rivajetu, vredi kod Allaha subhanahu wa ta'ala ta koliko Dženahatul ba'ube. Koliko jedan samo, jedno krilo od mušice, ne od muhe. Ne bi se nevijednik nikada na ome dunjaluku vode napio. Zato je ovaj dunjaluk darun limen dare lehu. Ovo je kuća koja je beskućnik. Ko ne planira na onaj svijetić, a svi moramo otići, njemu se ostaje na ome svijetu, a iskrenim se ide sa ovoga svijeta kako da se podučio Resul sallallahu alaihi ve selleme, koji je imao izbor da ostane dokle hoće. I Musa alaihi sallatu wa sallam je imao produženje svoga života da je tijelo, ali nisu tijeli. Zašto nisu tijeli? Zato što su znali da je onaj svijet hajru wa abqa, on je hajr, u njemu je dobro i on je vječan, u njemu nema poplava i kriza i belaja, Osim ako insan Allahumme zaglavi u džehennem, tamo imaju sve vrste i svi vidovi kažnjavanja. Između ostalo u džehennemu ima kažnjavanje i vodom, i hladnoćom, i zemljotresima, sve što ima na dunjaluku od kazni, to imaju u džehennemu samo nikako ne liče na dunjalučki. Ne mogu se porediti po svojoj težini i te kazne ostaju za ebeda, za onoga ko umre kao nevijeni, nikada se kotarisati džehennama neće. Pa nema sumnje da mi nakon ove poplavne krize i prije nje smo evo i sada develamo jednu duhovnu krizu. Evo vidjeli ste i sami sa mnom možete zaključiti da se ljudi nimalo opametili nisu. U polovi poplava gledamo kako se harmonika razlači i kako konobari u poplavljenim kafanama veseljake časte i donose pića, da ne govorimo onda o ružnim riječima i o tome da ljudi Allaha obtuživaju i da o Allahu subhanahu wa ta'ala ružno mišljenje imaju. Pa je nakon ovoga očekivati onu totalnu katastrofu a to je potpuno uništenje, kao što je bio uništen ruhov narod, kao što je bio uništen, uništen Adi Femud, i Firaun, i Karun, i njihovi sredbenici, koji su prkosili Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon ovoga isto tako ulazimo, a i prije toga smo bili u ekonomskoj krizi. Kako ne? kada su ljudi objavili rat Allahu subhanahu wa ta'ala, dajte mi čovjeka pod bosanskim nebom, koji nije uprljan kamatom, na ovaj ili na onaj način. Pa u islamskoj zajednici ima vakumska banka, koja ima najopasnije kamate. Šta da onda pričamo o ostalima? Ako oni koji su predstavnici slava su to sebi ohalalili, Šta je onda sa izgubljenim bošnjom koji inako još uvijek smatra da je rabijesin iz Kur'ana? Nije se stjetio da poduči i da mu razvoji šta su dove, a šta su sure iz Kur'ana. Da ne govorimo o ostalim džehlovima. Ovo nije toliko strašno koliko je strašno da ljudi vjeruju u paganizam i da čine širka Allahu subhanahu wa ta'ala Pa nema sumnje da će ova ekonomska kriza još gora i žešća biti. Ko to može sa Allahom subhanahu wa ta'ala ratovati? A Allah subhanahu wa ta'ala se obraća nama pa kaže وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Prožite se kamete ako vjerujete. Pa in lem tef'alu fa'danu bi harbin min Allahi wa rasuli. A ako ne se ne prođete, onda ćete ratovati sa Allahom i njegovim poslanikom. A od vas je zna rezultat. Ko može sa Allahom ratovati? I zato gledamo pod navodnim znacima kuće koje su po zadnjoj tehnici i metodama napravljene. Međutim, pogledajte, kad Allah samo kaže kun fe kun, budi ono bude, ode i fasada i krov i keramika i sve što je od harama ode, ni za stranu. I tako će biti u budući, ako se Allahove subhanahu wa ta'ala granice budu kršile. Imaju tu i nove kazne koje će dolaziti. A ovaj narod, draga moja braćo, je kažen jednom posebnom kaznom. Što ovaj narod predvode ili će ih predvoditi nepoznati ljudi. Ljudi koji imaju sve osim islamskog načina odgoja od islamske akide, od islamske ekonomije do islamski znači ideja i islamskog optimizma. Evo opet nam nekakvi izbori će biti pred nama. Ovaj narod stalno nešto glasa, stalno nešto hoće da izabira, I uglavnom nam dolaze, kaže, nekakvi čudni ljudi na scenu. A najčudnije je u ovome čuđenju što će sada u jednu novu dramu, s jednom novom dramom u epizodama doći čovjek, proamerikanac, u to nema sumnje. I amerikanci su mu dali titulu doktora. Doktorirao je kod Kissingera. Bivši Rejsu Mustafa Cerić, koji javno već izjavljiva da će mu plan ekonomski biti maršalov plan. Mi pitamo Cerića i, onega, i one koji ga podržavaju kakav je to bio maršalov plan? Za nije maršal krave otimao ljudima? Za nije maršal svu državu pokrao i pokorio? I narod ubjedio da je ovo božanstvom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i nemoralno ovaj narod uništio Mnogi su čast izgubili na prugama i na mostovima i u pećinama. Zamislite muslimana koji će uzeti maršalov projekat izlaska iz krize. Pa smo vidjeli šta je maršalov projekat na kraju doveo. Da je ovaj narod nakon deset genocida prije toga doživio jedanesti. Da je poklan do bola. Naše pravilo, draga, naša islama, bez obzira o kome se radi je sljedeći. Kada bi musliman se kandidirao i rekao, ljudi, ja imam islamski projekat, ja hoću da uspostavim islamski sistem na zemlji, ali eto, samo mene izaberite. Onaj ko ovakvo podrži, bit će uništen i onaj i onaj koga poziva da ga podrži. Jer poslanik Islama sallallahu alaihi ve sellem kaže onaj ko traži vlast ne daje mu se. Ko traži vlast tome se vlast ne smije dati. Jer će taj upropasti sebe i oko sebe. A kamo li onda kada se nude maršalovi projekti? Projekti zablude. Projekti novog sipanja u kantu koja je probijena. Projekti Jer je sistem demokratije sav šupan. I ti u tu kantu sipaj koliko god hoćeš. Bio ti poštenjačina ili lopovi bandin, imao dobre namjere ili loše namjere. Nikad ništa neće se u toj kanti zadržati. Jer je to sistem koji je napravljen da bi se pokušalo ugasiti Allahovo svjetlo. Sada se mnogi ljudi stide što su komunjere bile. Kažu, to je stvarno bio strašan sistem koji je ljude od njihove vjere odvojio. Pa kakva je razlika između demokratije i komunizma? Opet se Allah ne smeni pod razno spomenuti. Nego se ponovo po nekakvim izmišljenim zakonima valja društvo ustrojavati i preglasavati i nove zakone usvajati, pa da nekad bude pravo, a nekad pravo, i opet će to biti nered na zemlji. Mi protiv ljudi kao ljudi, protiv određenih prezimena i imena, nemamo plaho ništa. Nama ne smeta što je neko ime Mustafa i to nam je čak drago, Ali nam smeta kada neko zloupotrebljava vjeru. Bio si 20 godina rejs. I neka narod postavi pitanje kako si došao do te pozicije. Jesi li legalno ili ilegalno? Jel te Amerikanac doveo ili te narod izabrao? To ostavlja nek narod sam sebi otkrije. Šta si za 20 godina uradio? Osim da si se dobro ovome narodu pod kožu podvukao, i mnoga turbeta i šetijate ti lično na ovim prostorima uspostavio. I puna su ti usta samo američke vlasti hvaljena Amerikanaca. Pa kako nekada su te oni i poslali. Nakon toga si krenuo u nacionalizam. Važno je biti Bošnja, kao to treba vjernik objašnjavati. A sada se i s tim nisi zadovoljio, nego hoćeš da ovaj narod predvodiš po maršalovom projektu. La haule o la kuvata illa billah. La haule o la kuvata illa billah. La haule o la kuvata illa billah. Teško onome muslimanu koji bude zbunjen. Teško onome muslimanu koji bude padao na emocije. Problem je što smo mi kao narod ko nam god ponudi kakvi mrvica Vidjeli ste kako je Radončić pred izbore govorio. Kako će on riješiti ekonomsko pitanje, biva on para ima. A iste te pare mu nagodio ovaj što će sada se kandidirati i njemu slični. I dao mu podršku ovakvu i onakvu. Pa gdje je ta Drabončićeva ekonomija i gdje su ti ljudi koji su se zaposlili i svoje jasla iz koji jednu riješili. Opet, opet narod vlada. Ali je to bela i kada narod možeš prepasti, hoće li imati jest ili neće imati jest. Pa bolje je da pomremo od glavi, iako se to neće desiti, jer je dova Rasula sallallahu alaihi ve selleme jačao svi sviju projekata ljudski koji nisu poslanici. A rekao je sallallahu alaihi ve sellem, molio sam Allaha dželle šanuhu, da moj narod ne bude uništen glađu i neće nikad umet pomreti od glađu. Možda će biti pojedinačni ili manji mjesta koja će gladovati i mnogi će možda i od toga umrijeti, ali neće svi ljudi od glađu pomrijeti. Pa sam kaže, molio Allaha subhanahu wa ta'ala da moj umet sačuva od potpunog istrebljenja od strane nevjednika, pa mu je to udovoljeno. Evo, pogledajte koliko atomskih bombi na Dunjalu ima. Šta mislite? Koliko je drago nevjernicima što smo mi živi? Oni jednu vrhove prsti u svoji. Uama tufi suduruhum ekbar. A ono što prsa kriju još i gore. Mutu bi gajdekum. Inna Allah alimu bi date sudur. Crknite Kur'an im kaže. Allah dobro zna šta je u prsima vašim. Oni će se neprestavno protiv nas boriti da nas ubijaju i da nas od naše odlačaju, ali nas ne mogu nikako istrijebiti. Jer je dova Resula sallallahu alaihi wa sallam makbul, primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I molio sam Allaha dželdešanuhu da moj umme sačuva od razjedinjavanja, pa mi dova nije primljena. Jer ovo znači da se umet ne može ujediniti. Ne. Ovaj hadis treba dobro razumjeti. Ovo znači da se umetite kako može ujediniti, ali ne na projektu maršala devijednika Kafira, koji je unazadio muslimane na ovim prostorima te mjere da su bili neopredijeljeni. Bili su ništa. Nisu se smili potpisati kao muslimani. A kamo li više od toga? Ali to znači da je primjena dobara Sula sallallahu alaihi wa sallamu mi se nikako ne bi mogli razjediniti. Pa je ostalo moguće da se ujedinimo na ispravnim principima. A to je na principima Kur'ana i Sunneta. A to je da se uhvatimo za Allahovo uže, a, na, a ne za uža Mečko, ne za uže Kjatinsko, ne za uže Evropske unije koje je inako krko. I oni se sa njim vješaju i dave, nego za uže Kur'ana pa će se onda umet jediniti i onda će se svome ponosu vratiti i onda će predvoditi ostale umete. Pa molim Allaha tabareke wa ta'ala, iako nisam baš volio da ovome progovorim, ali hoću na vrijeme da upozorim sebe i svoj narod da se čuvaju, pogotovo da se čuvaju oni koji, koji zloupotrebljavaju vjeru da bi došli do svojih političkih pojena. A znajte dobro naredom ovoj, da će sljedeće vrijeme biti slično ovome. Otkud arabska proljeća? Ko stoji iza toga? Pa upravo bijela kuća. Zašto Amerikanci baš dovode na vlast proislamiste pod navodnim znacima? Pa zato što su to pod navodnim znacima islamisti koji klanjaju i često Kur'an na pamet znaju ali su najveći neprijatelji Islama i najviše muslimane zatvoraju i ubijaju. I onda se čudimo što je Allah kazio Mursija, koji je izdanjicima vjerovao i javno govorio da neće po Islamu državu spostaviti. I onda nam nije čudo što su ga Amerikanci podržali. Tako će biti na drugim mjestima. Zato što se Islam budi, nekakav islam mora biti na seni. Pa je cilj nevijednika da zavade muslimane sa muslimanima. Opet se tu treba vidjeti ko je musliman, a ko je samo opmanjen da je musliman. Jer ne može biti musliman onaj koji gana i proganja muslimane. Ne može Rej Sulema biti legalan kao što je bio Kemura, koji je izdao mlade muslimane. I kada razgovaramo s ljudima, ljudi kažu, ovo je ovaj rejs prošli, ovo je, kažu, bio najbolji rejs u irarhiji rejsova na ovim prostorima. Kada ju pitamo, a šta je dokaz? Pa kaže, mogao je sa pola riječi da budu pod navodnim znacama vehabije pometene s ovih prostora. Pa vehabija nema. Ne možeš ti ubijediti Ne možeš ti ubijediti nikoga ne može mene niko ubijeti da sam ja kinez kad nisam i da jesam ne bi mi nikakvo, ne bi mi to nimalo škodilo, ali da budem musliman ili tako, ali moj izgled nije kineski, ne može on dignuti hajku protiv nečega što ne postoji. Pa zbog toga i nije digao i to nije cilj. Nije ovo vrijeme kemuri, pa da možeš zatvorati muslimane u zatvor i ubijeti koga hoćeš, i da opet ostaneš hvaljen i ugledan kod svog naroda. Narod se ipak malo probudio i ovo vrijeme je sada puno malo bolje nego ono vrijeme, ali sad njim opet nismo zadovoljni. Jesmo s vremenom, ali nismo sa stanjem ljudi i njihovom odnosu prema islamu i onome što je Allah te barake o ta'ala naredio. Pa kaže, molim Allah te barake o ta'ala, da ne budemo zbuljeni. Mi dajemo podršku samo ko hoće Allahov zakon mi dajemo potršku samo onome ko nije manipulator, ne koji se svojim dijelima dokaže. Jer arapska poslovica kaže Sejdu min hadimuhum, uglednik jednog naroda. Onaj koji ima pravo da predvodi narod je njihov sluga, koji ostavi svoj narod bez teksta. Zato je Omer radijallahu ta'ala anhum obilazio svoj narod, ratovao sa svojim narodom, klanjao sa svojim narodom, tako je naučio iz medrese Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a današnji vladari dovoljno je da se pojave na Bajram i onda se malo sagibaju i razgibavaju i nakon toga velike vlije budu proglašeni i niko ih ne smije dirati, oni su zaštićeni i sam njihov zulum je legalan i nije terorizam. Pa o narode moj, otvorite oči i ne dozvolite da ponovo budete izmanipulisani Zbog toga što imate emocije, a ne gledamo stvari kroz vagu Kur'ana i Sunneta. Trajno rješenje ćemo tražiti u drugom dijelu hudbe. Kuru kao li hada ostavila li ulekom festavfiruhu, innahu huva gafuru rahim, wa ahiru الحمد لله رب العالمين فاستغفروه innahu كان غفارا الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Od svim ovim krizama, draga moja braćo, puno bi se moglo kazati, evo ponovo Amerikanci požurili u Libiju da spašavaju, šalju marince tamo da spase narod od Islama, Ukrajina i dalje gori i tamo se, je tako, rat vodi. I ovde Allah najbolje zna kako će stvari stojati, jer Dodik je uz pomoć za poplave tražio i neke druge pomoći, a i ova poplava je izbacila mnogo znakova za one koje pameti imaju. Znate li da je srpski narod do zuba naoružan? Oni nemaju pokoju zahrđalu pušku, Oni imaju pune sanduke oružja u svojim kućama i to je ova poplava pokazala. To znači da ovaj naš komšiluk nije promijenio ni čud ni dlaku, pa zato narod mora biti svjestan i pametan i da ovdje nije ništa čudo da čujemo odjednom da je neko došao ili iz Moskve ili iz evropskih zemalja i ovaj narod ponovo okupirao. Pa molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sačuva od iskušenja koja nećemo moći podnijeti i da nam dadne rješenja za sva problema, probleme, a to je ono što ćemo ukratko u ovome dijelu drugom hutbe kazati. Draga moja braćo, Islam je došao sa jednim ozbiljnim projektom. Islam je došao s nečim što nema niko drugi. Niko ne može utjerati ljude u red kao Islam bez ikakvog teroriziranja. Islam je došao da se ljudi pouče da se Allah boje. Islam je došao sa takvalukom i ovo je ključ i ovo je rješenje za sve naše probleme i dunjalučke i ahiratske. Oni ljudi, onaj pojedinac, onaj džemar, ona skupina, ona država koja bude bogobojazna, bude strahovala od Allaha subhanahu wa ta'ala, ona se samo može nadati dobru i to ćemo uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć podkrijepiti dokazima iz Kur'ana i sunneta i zato mi odgajamo ljude da što manje sultan posla ima. Da ljudi budu bogobojazni, da budu svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidjeli ste ovih dana kako ljudi strahuju. I priroda strah ko nema, on nije normalan. Ali je problem kada ljudi imaju neprirodan strah. Imaju strah od svega, samo nemaju strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. A najveći strah kod ljudi treba da bude od gospodara koji upravlja sa svim. Pa onaj ko bude bogobojazan, on će izaći iz svakog stanja na selamet i bit će pomognut od Allaha subhanahu Kuotara. Ovo pravilo je bilo pravilo za sve ljude od Adema, ali salatu wasalam, do sudnjega dana. Kaže uzvišeni, volakad osajna ljadina utul kitabe min kablikom, wa iyakum an ittaku Allah. Mi smo naredili onima koji smo dali, do kojima, kojima smo dali knjigu prije tebe i tebi samom, to jeste vama, an ittaku Allah, da se Allaha subhanahu wa ta'ala bojite. Znači, svi poslanici su bili primjer bogobojaznosti. Oni su se najviše Allaha subhanahu wa ta'ala bojali i to su na svoje džematlije prenosili. Jer bogobojaznost ne da oholosti, bogobojaznost ne da škrtosti, bogobojaznost ne da grijesima. Jer šta znači takva? Puno je definicija takvaluka, ali je jedna od definicija takvaluka da izgradimo štit između sebe i onoga što je Allah zabranio. Da izvršavamo naredbe Allaha subhanahu wa ta'ala, a da ostavljamo zabrane, to je takvalu. Da se Allaha subhanahu wa ta'ala bojimo. Draga moja braćo, riješ takvalu je u Kur'anu spomenuta preko 200 i kusur puta. Preko 200 puta Allah subhanahu wa ta'ala kaže nama bojte se mene. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo nam sigurno puno govori šta je to onda takva. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala je spominje i u mnogim oblicima, i u propisima, i u govoru sudnjemu danu, i govoru o priješnjim narodima, Allah subhanahu wa ta'ala spominje takvalu. Pa negdje se u samom ajetu riječ takva spominje dva ili tri puta. Kao što je ajet u suri Al-Hashr, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja ijuha ladina amanu taku Allahe wal tanzu nafsu ma qaddamat ligad wa taku Allahe inna Allahe khabirum bima ta'amalun O vjernici, bojte se Allaha Đalešanu i neka svako pogleda šta je za smrt pripremio. I bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala jer je Allah Đalešanu obaviješten onome što vi radite. Kaže Hasan al-Basri, opisujući takvalu, kaže ma zaleti takva bil mutaqina hatta taraku kathira min al halali mahafata al uku'i il al haram. Kaže, takvaluk ke prisutan kod bogobojazni i bit će prisutan sve dok ima oni koji ostavljaju mnoge halal stvari, bojeći se da u haram upadnu. Ovo je jedan od, jedna od definicija takvaluka. Znači, bit će bogobojazni ljudi i bit će takva prisutna kod ljudi dok ostavljaju mnoge dozvoljene stvari. Mi danas vidimo ljude koji se sa grijesima i ne žele da se popravljaju. I to svakodnevno ustrajavamo u tome. I šta mislite kakav je onda naš završetak? Gdje ćemo mi na kojoj strani završiti? Kad mi prkosimo Allahu da se nećemo pokajati. A osobina pokajnika je voledine fa'lu fa'išeten. A u zalemu enfusehum zekaru Allah. Fa stavferu li dunubihim. Volem li sirru ala ma fa'lu. Ovo su osobine oni koji se kaju. Sjete se Allaha. Pokaju se za svoje grehe. I obećaju da neće ustrajavati u grešenju. Gdje su ovi šartovi te obi? Nego ljudi jasno greši. I mnogi od nas ne smijemo teme grijeha otvarati. Zato što bi se mi debelo naljutili i možda bi ovo malo dina što imamo ostavili. A pogledajte što kaže Hasan al-Basri. Biće bogobojaznosti među ljudima dok budu ostavljali mnoge dozvoljene stvari bojeći se da u haram ne upadnu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nam govori Upravo kada je u pitanju jelo i piće i tome je slično, u ovom je slučaju se takva u sudjem najde spominje tri puta. Pa kaže uzvišeni lejsale gledine amenu, muamilu sari ati džunahum fima ta'imu, idha mettaqav wa amenu, muamilu sari ati thum mettaqav, wa amanu thum mettaqav wa ahsanu, vallahu yuhibbu muhsinin. Kaže nije, nema smetnje onima koji vjeruju i dobra djela čine, nemaju nikakvi, nema nikakvih problema u onome što jedu, ako su bogobojazni i vjeruju i dobra djela čine, i budu bogobojazni i vjeruju, i budu bogobojazni i dobročinstvo čini Wallahu yuhibbul muhsinin. Biva u onim dozvoljenim stvarima što je Allah dozvolio da to jedemo, u tome nema džunaha, nema znači smetni, to je dozvoljeno, Allah dozvolio da ljudi jedu, ali ako čovjek bude bogobojazan i muhsin, onda mu to nimalo naškoditi, naškoditi neće. Allah subhanahu wa ta'ala, draga moja braćo, takvalukom nam se stavlja na raspolaganje. Allah će nam biti zaštitnik, Allah će biti naš prijatelj, Allah će biti naš pomagač, kao što uzvišeni kaže, Ela inna awliya Allahi la haufun wa la hum jahzanun. A za Allahove prijatelje, za Allahove vlije, a svaki vjernik je vlija. Samo mu ne znamo da reću kolika je. To moramo vidjeti kod ovih zabludjeli, ali se po njihovim deređama ne smije živjeti i svatati. Oni daju deređe, a svaki vjernik je kod Allaha je vlija. Pa Allah kaže, inne eulija Allahi la haufun alaihi u lahum jahzanun. Za Allahove vlije nema straha i nema tugovanja. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ To su oni koji vjeruju. Jel kako bilo vjeruju? Ne, ne, ne. Kako je Allah naredio i kako je zadovoljan. I koji su bogobojazni. Koji su bogobojazni. Takvima je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitnik. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم takvima stalno dolazi radosne vijesti fil hayati dunya wa fil akhirah na ovome i na budućem svijetu pogledajte vjeriško stanje stalno mu možeš vidjeti osmije na lice. Zbog čega je to? Zato što se stalno raduje, zato što stalno očekiva neki hajr od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zna da će ga Allah subhanahu wa ta'ala pomoći i zbog toga je svjestan toga pa ima radosnu vijest. La tebni li kelimati la, a pa nema promjene u Allahovom sistemu. Dalike u al fawzu al-adim, to je najveća pobjeda kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek voli draga moja braćo, da bude uvažen i cijenjen. Voli da se ističe, to je često osobina čovjeka, pa Allah kaže, inna ekranakum inda Allahi etkakum, onaj ko želi da ista se ističe, onaj ko želi da bude na većem stepenu, ima način i metoda, a to je da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allah kaže, inna ekranakum inda Allahi etkakum, a oni koji su čestiti, Oni koji rade na čestitosti, oni koji rade na bogobojaznosti, oni su na posebnim stepenima. Zašto? Zato što se Allaha subhanahu wa ta'ala boji. Pa ćemo nekoliko koristi od takvaluka, a ne možemo nikako oduliti jer nam to vrijeme ne dozvoljava. Kazali smo prva korist od takvaluka jeste da će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći vjernike. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Bojte se Allaha Đelešanu i znajte da je Allah subhanahu wa ta'ala sa onima koji su bogobojazni. Znači, ako je čovjek bogobojazan, strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerio je kako je Allah naredio, Allah takvog voli. Allah je sa takvim. Dalje, draga moja braćo, evo govorimo o grijesima i kako ne želimo plaho da se kajemo tih grijeha, javno ustrajavamo često u njima. Ko će oprosti grijehe? Allah će oprosti grijehe. Kome? Kome? onaj ko iskaže da je bogobojazan, pa je druga korist od bogobojaznosti, što će Allah subhanahu wa ta'ala onima koji budu strahovali grijehe njihove oprostiti, kaže uzvišeni, ja i juhan ladina amanu in tattakula ježa lakum furqana, wa yukafir ankum sejiatim wa yagfir lakum, wallahu zul fadlil azim. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, Allah će vam dati furqan. Ovaj Furkan, draga braćo, Allah ne daje ni na jednom fakultetu, ni jednom doktoru nauka, osim ako bude bogobojazan. Pa kaže o vjenica, ako budete bogobojazni, Allah će vam dati Furkan, kao što ga ima Omer radi Allahu ta'ala anhu. A šta je Furkan? Da razlikujemo istinu od laži. Da nam ne može niko smeće u celofanu prodati. Da nam neko nikad ne može prodati nešto što nije ispravno Da budemo pronicljivi Allahom te bareke wa ta'ala dozvolom. A to Allah daje bogobojazima, pa molimo ga uzvišenog da budemo od njih. وَيُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ I oprostit će vam vaše grijehe. وَيَغْفِرْ لَكُمْ Oprostit vam grijehe vaše. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ A Allah je onaj koji je pun dobrote prema robovima, prema robovima svojim. Draga moja braćo, svi ljudi kada ih nešto stegne u dunjavučkim stvarima, kaže samo da mi je iz ove krize izaći. Da mi se ovoga potare srce. Da mi je naći neki izlaz. Da mi je malo lakše dirnuti Pa odgovor za ovo i rješenje za ovo je takvaluk Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer kaže uzvišeni وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِمْ Onaj ko se bude bojao Allaha Đalešanu, Allah će mu dati izlaz iz svakog stanja i obskrbiti ga odakle se i ne nada. Zato mnogi džahili se samo bakću nam kako mi živimo. Odakle nama kapa? Pa mi se trudimo, dragi naši. Evo imamo ko da vam ga dadnemo. Ne krijemo ga. Bojte se Allaha Đalešanuhu. Mi ne kažemo da smo prive bogobojaznosti. Mi ćemo se truditi uz Allahu pomoć. I Allahu obeća da ćemo biti bogobojazni. A on nam kaže, omen je takillahe, jeđ'al lehu mahređa. Ko se bude bojao? Ovo je šarc. Ko se bude Allaha bojao, Allah će mu dati izlaz. I šta je ta izlaz? min I dati mu odakle se nikako nadao nije. To Allah jedino može, a ne može nikom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Dalje, draga moja braćo, Allah subhanahu wa ta'ala, ako budemo bogobojazni, daće nam znanje. Danas ljudi imaju suhoparno znanje. Znaju puno, ali po tom znanju ne rade i onda dođu u poziciju da ne smiju ništa kazati. Uvijek to sa svojim znanjem pod navodnim znacima protumače kako nije vakati vrijeme. I ostavljaju mnoge probleme drugim generacijama koje dolaze. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Ako budete bogobojazni, Allah će vas podučiti. Draga moja braća, Haldi mu velid je znao da izađaje. I tu jednom zapio. Ali dajte mi bitku gdje je Halid izgubio. radi Allahu ta'ala anhu ne prenosi više od deset rivajeta, od deset hadisa. Ali je od punjavukom hodio, a džennetsku vizu imao. Oni su bili alim u pravom smislu riječi. Njegov sin, Abdullah ibn Omer, je učio surom Bekare 12 godina. Tako mi Allaha mogu je zapam za 12 dana i za 12 sati. To su ljudi bili koji su tunjavkom hodili, a mnogi dženevske vize imali. Ali je trebalo po svakom ajetu raditi. Tako su oni shvatali. A kod nas je danas, kod naroda kaže, moja kći dala hatmu. To mi u prevodu znamo, znači završila sa islamom. Sad će ugaćama u kafanu. A ovi koji čitaju Kur'an, kaže ja sam proučio Kur'an ili sam ga naučio na pamet. Kad ga pogledamo, nikakve razlike između njega i najvećeg bandita tamo u izgledu nema. A on čita u knjigu na pamet naučio. Pozdravljamo to i to je dobro djelo. Ali gdje je rad po tom znanju? kako toliki Kur'an da nije na tebe djelovao da trebaš kao musliman izgledati. La haula wa la kuvata illa billah. Pa zato ko bude bojazan, Allah će ga podučiti. Draga moja braćo, Allah neće svakome djela primiti. Oholom i samo Allah djela neće primiti. Čovjek u koji to tek tako mehanički obavlja, Allah djela neće primiti. Allah je postavio uvjet da će dijela primiti samo od onih koji budu bogobojazni. Pa kaže uzvišeni, innema je tehopvelu Allahu minel mutaqin, Allah će samo ukabuliti od bogobojazni. Od onih koji žive između straha i nade, a ne oni što se tek tako obavili. Nego oni koji strahuju od Allaha subhanahu wa ta'ala, takvim će, takvima će Allah subhanahu wa ta'ala njihova dijela ukabuliti. Dalje, draga moja braćo, Allah subhanahu wa ta'ala daje da sa takvalukom rješavamo pita, pitanje i dunjaločki stvari. Da dunjaluk ovaj koga smo predstavili na početku, koji je jako završen i zapetljan i dobio ime dunja, nema, propada sav i on će sav propasti. Da nas propadne jedno drvo ili propadne jedno brdo ili propadne jedna kuća i ljudi se ibrate, sav će ovaj dunjalu biti uništeni propadnut. Pa zbog toga na ovome dunjaluku, ako želimo da nam naši dunjalučki poslovi idu olako, mnogi ljudi kaže, ja kada bi klanio, ništa dunjaluka ne bi imao, ne mogu ja stići ovako sa bez namaza, kamo li ga je da klanja? Ovo je šeitansko razmišljanje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže drugačije. Ome je tekilla jež'alehu min amrihi yusra. A onaj ko bude bogobojazan, njegovi poslovi će njemu ići ovako. Čovjek koji je bogobojazan, koji strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, osjeća Allaho beričet u poslovanju, osjeti kako ga Allah pomaže, tu matematika pada u vodu, tu kompjuteri padaju u vodu, beričet se ne može matematički izračunati, to Allah subhanahu wa ta'ala daje onima koji budu, koji budu bogobojaznima. Draga moja braćo, mi imamo kadarske neprijatelje. I oni će se neprestavno protiv nas boriti, da nas od naše vjere odrate, ako budu mogli. Pa šta bi nama bilo kao oružje najjače u toj borbi protiv naših neprijatelja? I kako da se najbolje naoružavamo? Najbolje naoružavanja koje se ne može uvesti embargo, jeste da budemo bogobojazni. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّكُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيرٌ Ako budete saburali, pa i nevjernici saburaju. Ne, Allah kaže još od toga. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّكُوا Ako budete saburali i budete bogobojazni, لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Njihove spletke vam nimalo ne mogu nauditi. Samo Allah zna šta oni spletkari i šta svoje na svojim sastancima onama planiraju dogovaraju. Međutim, tamo oni splaniraju kao što se splaniraju da ubiju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, a ga u njegovom krevetu nisu zatekli. Kada su tijeli da ga sahiđne odrate i da ga spriječe, kon je u zemlju maliko propao, ali je Resul sallallahu alaihi wa sallame na putu hiđne ostao. Ne može se Bogo bojazno stati na put. Allah subhanahu wa ta'ala suprotno toga, onaj ko nije bogobojazan, ubaci mu strah na mjesec dana hoda. O, na mjesec dana hoda, nisi ni pomakeo već ga strah neki obuzeo. I zato oni danas svojim vojnicima izmišljaju najsavremenija opasna imena, pa kažu marinac. Čekaj, prati li ta čovjek? Ide li on po zemlji? Pa kako taj marinac da izgubi glavu za tri minute? kada dođe kod tog jačanje, šta ga onda obuzna, doviće, majm god, majm god, zašto umire, a ne mere umrijeti? Zato što ga Allah subhanahu wa ta'ala ubija, ubija. Voma ramejte id ramejte, ura kinna Allahe rama, nisi ti bacio, kada bacio, nego Allah bacio. Fem taktuluhum, ura kinna Allahe katalehum, nisi ti ubio, nego Allah subhanahu wa ta'ala ubija. Pa zbog toga ako hoćemo da budemo bogobojazni, s druge strane da budemo zaštićeni, ne na nam druge, nego da budemo bogobojazni. I za kraj, draga moja braćo, kako se kod ovaj dunjavu završio? On će se završiti i on će nestati. Allah subhanahu wa ta'ala kada svima uzme dušu i meleku smrti koji je bio zadužen da uzima duše, Allah će kazati limenil mulkul jaum, kome sada vlast pripada? Lilla i wahid il qahar pa će ponovo potvrda Allahu pripada. Allahu pripada vlast i nikom drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zbog toga, draga moja braćo, kako se god završi ovaj dunjalu, pitanje je kako ćemo mi se klasirati na onom svijetu. Znajte da ćemo se najbolje klasirati i u džennet ući ako budemo bogobojazni Kaže uzvišeni, وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ A završnica pripada onima koji budu bogobojazni. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ A bogobojaznima kod njihovog gospodara čeka i džennet koji je pun naima, pun blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zato, draga moja braćo, savjetujem sebi vama, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme poznatom čovjeku po bogobojaznosti koji se zvao Ebu Zer Al-Ghafari, jedan čovjek koji je bio u džahilijetu bandit, ali ga Islam preporodio, pa je bio primjer bogobojaznosti. Zbog te bogobojaznosti Resul sallallahu alejhi ve sellem uzvaniča mu zabranio da vodi namaz muslimanima. On nikada namaz ne bi prekidao. Toliko je od Allaha subhanahu wa ta'ala u strahu namazu imao. I na drugim poslovima Zahid bio ništa od dunjalka nije volio. Samo se vezao za onaj svijet. Pa mu kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem Ittehi Allah hajtu ma kunt. O, ma, o Eba Džad, boj se Allaha gdje god bio. Mi bi danas rekli, pa ove čovjeku o toj temi ne treba govoriti. O toj temi treba govoriti nama koji smo puni greha. Resul sallallahu alaihi ve sellem je primjer u čovjeka takvaluka. Čovjeku koji je pun bogobojaznosti kaže njemu, boj se Allaha gdje te god nađe. Gdje se god nađeš, u svakoj prilici se boja Allaha subhanahu wa ta'ala. Za ovakve ljude, draga moja braću, koji ove osobine budu imali, malo će sultan posla imati. Ovakve ljude neće svaki dan mora zatvarati, kamenovati, bičovati, otkidati ruke i noge. Ovakvi će ljudi biti sretni na ovom i na budućem svijetu. I ovo samo može islam. I opet neće islam, hoće kufri demokratiju zabudu gdje nikakvi prava ljudi nemaju, tako mi Allaha roboju u srednjem vijeku su bolje živjeli nego ljudi danas u ovome savrnom vijeku gdje se kaže da su slobodni. Slobodni su tek toliko da se zaduže i da robuju kogodi u hajmi moraju mu robovati. La haule wa la kuvata illa billa. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas počasti da budemo bogobojasni. Molim Allaha tebareke ve taala da pomogne našu braću mujahide koji se bore za islam. Molim Allaha tebareke ve taala da uništi spletkaroše i da one mogući one koji zloupotrebljavaju islam. Molim Allaha tebareke ve taala da nam pomili iman, islam, takvalu a da nam obrazi griješe i nepretestvo i sve ono što vodi i zaziva Allahu sržbu.